pitxu eman doka. Ingun. Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. kan Charles Bidegen hitze zitzekin gezuraz aiko zaiku. Eneko Bidegen kamalaueko gerla dela eta gerla hasteko zorian Elisa Tiarrak eta laikoak alkar mokokae badabiltzala ipatuko deiku eta Josu Martinezek Beil kontsulaen bahiketa dela eta Beil etako komando baten esku Montoiko Bidian. Kimonoka. gitin. Jaun edo Johanie Albarade Jauna gue eguneko aipageia miarritzen sortu zen mila zazpiehun eta berrogeita hiuan. Behebizia itxasuan igantzian, pesahumba bapubai segurik. Sumaiten zat, korsario, besten zataldiz, pirata. Hamasei urte zutialaik, lapurdi deitu itxasuntzian behunak pausatu zutian, eta hantik eta laster hausardia jakutsi ebai. Hamasazpi urte baizik ez zutian be lehen balientia egintzialaik. Pirata edo korsarioen bu, berxio esberdinen araberan beti, Merkataritzako garaioan basabiltzan hamasazpi itxas untziei ben juntarsunak ebatsi beseitzen beste hainbat garaipene kausitu zutian gue biarritztar itxas gizunak. Bena, hunie, besten gizan, gloiatik landa behekadae hasi zeion. Estatu batuetako independentzia gerla garaian zeion, huni hasi itzaltzeko demoraldia. Amerikarak inglesen kuntrea izien gudan eta prefosta goe itxas gizuna baliatuna izan zen pada hortaz uhuntzan aitzeko. Egun batez, ezpata ahurian, ingles itxas baten abordatzen aizela eta delako bule batek hein bat iharrausi zian eta katialo utzi. Inglesek preso sartu zien eta kapitain batekin trukatu. Zauriak hartatuik, nahiz eta ez behe hobenian izan, itxasuntzietan jeraiki zian behe kargia galdu arte. Omen, denboa eta adinaekin Jean Albarade lasuegi bilhakatu zen, etzian habo gaztetak zuneko ber odol kartxia. Suposatzeko da, egun bezala urdiane, ekonomiako afeetan lehiakor izan behar zela, ahaldenik eta gehiena enplegazaler nur behetik emaiteko. Bena urdiane, egun bezala, handiuzen zerbutsaiak saristatuik zien, eta hunanun gue marinielak ordre royal e militaire de Saint-Louis deitu medalla tua ukenzian. Hunen mesitzeko, etzen aski milaka basakeien egitia, katolikoa e izan behar zen. Proba, nunbait, erreligionia eta krudelkeia untsa kumpuntzen ahaldiela jala beharrez. Medalla Papuan, itxasua utzik, Frantziako irautza garaian, itxasafeetako ministro izan zen eta prefosta nuiz baite hiltzen bena etxi tilgabe goegizonak egizonak gaiza zapartagarri bat egin zian. Beaz kanpo nihurk goza ez lezan hainbeste mesitu aipatu medalia tiohua jantzian, gaintitu. Eta hala ehortzik izan zen, medalia dezagertu zelako berria paizea arte heltu zen. Irautzako ondoko urtiak zien, nun lui hamasortzi zen agintian. Hunek behordezkai bat igorizian doniban elohitzuneat errandelako gloiazko kutsehua berriz bildu nahiz. Bena egiazkoa nordez, bi sozeko pegesa bat baizik etzian kausitu Jean Albaraden etxian. Bariteke egiazkoa, nunbait doniban lohitzuneko ilherietan den huano, gueitxas gizonaen ezuren artian ahatzeik. Ahapetik eman aldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terditan. Ahapetik eman aldia, euskal irratietan. Aste honetan pitu arruti ondarbiko brokantea ezagutzen jarraituko dugu. euskalirratiak.eus, euskalirratian webgunea. Erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.eus webgunean. Eskutik eskura, errigoraren kanpaina berria abiatzen da. Nafar egoaldeko oliba olioa, bos litroko bidoinetan, hogeita bi euro eta erdi konbentzionala, ala hogeita amabi euro biologikoa bertako kalitatezko produktuak gure egunerokotasunera ekartzeko. Euskal Herriko lujaldeen arteko harremanak sustatzeko. Eta Nafarrego aldeko laborantza bultzatzeko. Martxoaren bia arte mana ezazu oliba olioa elberat deituz, 0 bost, bost bederatzi, iru zazpi, bi bat, 0 zortzi, edo mailez idatziz, sendika.elb olioa eskuratzeko itzordua martxoaren amaseian hain izan. Bertakoa kontzumitu eta honegin... Ez dut eganen eta heben aste-zaste ostatian gidela, benak, gibelien entzunen duzien giroarekin, gaur ere bai, heben jade beraz tabernatxo batean, e, igan astean kolor eta zibili gira, oikuan? Eta erun gure, hortan aniz badat iru, zer den dezurra. Horren dezurra gauza badat, guk egia erreten dugu lehenetan, erren dezurra, dezurti, eta egia bada mintzatzeko manera erreten baitu heliak helia zorrotz. Erreteko heli dela nabel edo labana danibet baten eh, zera helia edo erreta baten zorrotzaren dut, errez dela heliatik uh, eh, Nik doiak hegia zorrot. Ha, ah, bai, ha, ah, bai, nite nu, ula enu Eta horrean erreten zuten lehen, ez da sori desure gaitia, ez da izu edo ez da zileri desure gaitia. Orduan, badu aspaldi ere e, erreiten dela e, gezurra nola erren berda fite ibiltzen dela batetik bestera eta badu atxotitz bat mintzatzeko manera jadanik e, uste dut bana <laughs> pixka bat trufatzeko dipuzkoako herri batez mila bosteun eta latanoita maseian e, errefrau edo atxotitzetan arexen da uh, erreten du, dezurra esan neban detarian, eta ni etxean eta hua atarian. Eran nahi baitu, dezurra erran nuen detarian, dipuzkoako detarian, eh? mendo detarian ez da Han erran nuen, eta ni etxean sartu eta eta hua zen atarian. <laughs> eta bizka ere erreten dute, dezurra esan neban mendizen, eta ni, neu baino lehen arrozan, eh, uh, Mendian egan nuen, lezurra, eta errian zen, ibai no leheno. Ah, zera, lastera hartzen dian. Bai, bai. Lezurra pixka bat edo anitzetan ere sekretua ere bai, eh? sekretua ere orkestu diatik nahi. <laughs> <laughs> Numa dut, etxan sartzen niz, eta badakitea Lezurraren kontrako mintzatzeko manera, aniz dira, baten ostez biziki izauna da, da berreterret senkantoria, enian uste erreten zela aitunen seme lezurrit. Iduri luke noble den batek ez dola alakorrik erran behar. Alere erraiten da, aize dela lezurra atsemaitia, erraiten dute lezurrat zanduat labur, edo lezurrat bustana labur. Bai, edo erraiten da ere, norbait biziki de delaik, erreten du hatxa ere de Bai, du. Bai, bai, bai. Hatsa horro gezur, bai. <laughs> Hasten da, mintzatu hor dut, bada kilo, den. Eta jo, bada, enoan ezagutzen eta berriketan jaten dut, ezautzen duen liburuetatik erriten dela norbaitez eta eh, hori da gezuk harrobia. ez, harrobi, zuet, harri doti, dia edo erriten maitu harriak antik ateatzen maitira eta norbaiten ganit gezurak. Baina darazin, omen erriten hori norbaitez, hori gezurtia handi bat, hori da gezurretxe bat. <laughs> eta ez dara izki. Eta jo bada ere ideia zerbait falsu dela. Eman zen, gezur nire arra, erdara zerretan nute, lagbedor dira, uh, ez edo... Eto Euskaraz baduk, gezur gara? Ba, enakien, ba, nun baita dut, eta gezurra erin ere, da, niten nuen hola egiten, norbaite egin itzartu eta ez arrektzia. Lapina egiten baita, franxexez, bada beste... Asto, astoaren muina dianaraztia uste dut egiten dela. Dizurra egin eniz enizarektu, berzen tenorian. Horban bai? eh? zan eska bater, horizonen artean berdin. Ba. Eta falso edo meziki <laughs> politatxe maten dut ere, gezur iturri bat. <laughs> Ta gezur iturri bat da, ura ematen duela, <laughs> ura ematen duela, eh, euria ari delaik, behar ez delaik, eta euria finitzen dela, iturria alortua, gezur iturria nik entzun dian ebai eta e, ba, e, eh? gezur bat sinestarazten delaik, olio beltxaren kakabeltxa janarazi. Ha? Ah, Ebe, eh, hori da, hori da. Orduan, hori egin nahi nuen, baina nik ez dut hori egiten delako oiluarena, ez da izan dako, hemen aipatzen dugu, fean uste dut, eh, babat janazi daut, edo hilak bat janazi daut. Sanchez imafea balean bobar, ez zendakit zendako den baba edo hilar. Hilar handi bat, hilar eder bat, sakratu dauko, erren edo, bon, dezurra zen eta rusin etxe dugu. Orduan, uh, eh, aztenean, erderaz eh, bezala eta beti morala teatzen da eta erreten da, dezurtiak zer du mehezi, egia erreten duela ikere, esin etxe. Hori gertatzen da. Eta behaz, eh, hori zen, ene egungo egia emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kulturalea. Segitu, behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Egunero goizeko amaiketan eta atxaldeko iruak territan, maia murua garekin. Kultur alea. Ichimandoka, Ichimandoka, Ichimandoka, Ichimandoko, Ichimandoka. Laurentz Etxegoen, how do you do? De Etxegoen otoi. De Etxegoen. How do you do you do do? Very well, thank you, and you? Fine, thank you. And your family? How are you, your family? Very fine. Very well. Uh, too much, too good, too nice in the sky. Okay. <laughs> Bego easki inglese. Eh? <laughs> bon? eta kantatzea bedeak abiatu erdin. Ha? Zer da, zer behartzen zian hor gezura? Bai, Charles, bai, gezura, bai. bai. Gezura, eh? Bo, zer, uh, tendik gezuraza, alda gezurera iten. Ene ama gaisa bat erraiten zitia ba da egin batez, jinko hunak nola denak omen asmatu dutin, erraiten zian, gezura e asmatu balin bada, ahal asmatu balin ia bilteko egin Eta bai, eta noizenka gezur txipi, uh, eh, obe gezur txipi baten iabiltia, berdin min gutio egiten da ere gezura txipi erraitez. Hoi, beharko diat gai juntan untsa pentsatu hori. Bai. Gai ganen diat horrekin. Bai, ariz noizten kabo egia egiten diat, bo egia arzen erraiten badiat, uh, gaizki hartuko dik. Mm. Bo, gezur txipi bat eta are, are, eta egiten du, eh? Eta goi jatik, etik mendo gezur kontatzen dik eh, politikan eta guke egunoz oz berri eta kontatzen diak, ze, ze badak funtsin kontatzen duen gaizetaz, eh? Ba, ba, ba, ez dukala... Ez jaten ene enpresa hola ez, eta zean, eta epaiketatak jamanen ez ez. Hemen nahi entzuler ez da lorako ikeran behar. Ez dik gezur ikeran behar Ofen, bref, gezur tipi Hola, gezur ez gezur dena den, soik diat kantue bat, gezuraren koloreak. Beitutu. Bai, eta hoizian uh, eh, Imanol uh, eh, Larzabal eh, diska batian, muga beroetan diska hortan, beraz agertzen da gezuraren koloreak kantoia, iduiala Juan Garzian hitzak zutian, eta Imanol Larzabalen uh, doinu bat, eta hor, bon, kolore ezberdinak uh, aipatzez, bon, garratzen dik peskat zerbait uh, gezuraren inguian, eta urentzen dik gezuraren Hortzadarra ipatzez, eh? ordean seguraski azken koplan eh, kolore guziak biltzen ditik eta urentzendik eh, bere eh, kantu hori. Hik, ze koloetako gizurrak jabiltentuk? Bo, ni <laughs> kolo eh? Dena hune, urdian ere gaiten da dena hundela. Bai. eh? Be, gizur, kolore guzitako gezurak ere untutzu. Bon, entzuten diak ordean, gezurean koloiak imanol larzabal, he? Eh? Larzabal, bon, berriki egin dute, doni bane loitzunen uh, eh, igan bantailaren ugeian kantaldi bat izan duk, uh, larzabalen uh, omenez kantaldi bat, egia mehesi ere, oa kantari aski huna. Eta haike, ez tegat gezurak zien ez bena gorriak ikusitik, eh? haike, espanolista, ez tegia zer, eta badakia tzer. Banakian, xai eh, lortat lehratiko intzala. Ma hoi egia duk, entzun dila. E, egia eta hoi berriki oskorri deja dena ere mea atxiako mena ze herri bizi, ze hemen, eh? Ez ados laurentz ene etxai ahiz. Ba ba, bon, berdintzaite, dena den hunduke etxaizu maiten ugeitia. Eh? Hei maitea zir zir hola, eh? ziki ziki. Eh? Eh, lagunak uh, ukaitea untxadu, etxai entzunanian ba, bati behin erraitea pizena duk indiferentzia entxortzia. Mm, mm. e, Etxaiak bali matik, batakik nondien lagunak? Vala, eta, vala, mena ez duk neure indiferent usten. Ah, bestia, Lambert, euh, Gerard Lambert. Julie. Ah, Julie, eh, zedo, berdia, Lambert Ah, Simun eta pelotakaiak ere batutzak, Lambert. Ah, bai, aita di, me ohia. Ez, ez, bate, deus ikusteko, ez dakik familian dienez. Aita, baigo, bidarra die, uste dut. Alambert, alandroa erraiten di frantzesez. Eta bai, eta bai. E, bo, erdian, dena den, eh, hortan bego astokeiak, mementoko gezugaren koloiak antoi entzun Juan Garziaen eh, itzak eta Imanol Arzabaltzenaen doinu bat. Go, Laurentz, go! Yes, it's right! gloria. Gezurraren hortzadarra Lustraturiko txatarra Muen salatu beharra Harri Kanboko Ejobi ikastolak Berrogei urte Martxoaren seian Luusoko ahisuri gelan Ameka Euskaraz Lauetan, Ari Sari El Teatr de l'Homme Dibuixat Kompainak emanik Postetan, Putinen sola Sentimori gabe taldeak emanik Eta seiak terdietan Amatur, Amabi taldeak emanik agerraldien artetik, kanboko ejobi ikastolako kantuz. Jateko eta edateko, han bertan atse duzue. Ameka eta ejobi ikastolak elkajalanean antolaturik. Hamar... Hamar... Hamaraueko Hamarauek ogerlaz... Hamarauek ogerlaz... Eneko bide gain bidegain, bidegain. Hamalaueko gerlahunen kontakizunetan, beti haitzina bagutzala eneko bidegain hiekin. Bo, ez tekiat, hamalaueko gerla horrek e, zerbait... Zea, mila, mila bedatzen eta bostian, Elisa eta estadua berresizitian. E, eh, laiko, katolikoak buruz buru gerla hortan zerbait eh, atxarrian edo zerbait txenditu zen hor bien arteko talka bat edo zerbait ala ez baita espada? Bueno, ofizialki eta e, eh, diskurtsu ofizialak ikusiz, bazen batasun e, sakratua gaiten zena, beraz hor ezabatu ziren, izoztu ziren, edo memento batez bazterrean utzi ziren gatazka horiek, gatazka gogorrak izan ziren gainera. Gero, e, irakurtzen baldin badira batzuen eta bertzen e, testuak eta hola, e, alde batetik laikoek, gerla hasi eta zenbait hilabete, zenbait urteren buruan, eh, laikoek e, Reprotxatzen zieten e, apc eta gerla ez egitea, edo ederki bizitzea, edo, edo ez, eta eta horretzen ahasegia, zera ak ere baziren soldaduen artean, hilen artean, eta Orduan, apesek, eh, eh, apesek edo Elizaren inguruko jendeak eh, laikoei eh, leporatzen ziten alako akusazio eh, faltsuak egitea eh, erligioaren inguruko jendeak desoratzeko eta e, aldiz erlijioan ziren jende, kapezek eta abak, eh, egiten zuten zen, e, beti erakutsi, giristinoek, kapezek eta zenbateko sakrifizioa egiten zuten, zenbateko indaja egiten zuten Frantziaren alde, eta e, sinen zuten, Frantzia salbatzen baldin bazen, izan entzela, giristinoen e, esker, giristinoen e, disiplinari gristinon indar hori esker. Eta, jainkoa, je, frantziaren alde zelakotz eta odoitze egin behar zelakotz, jainkoaren alde. Beraz, izan zen, memento batean, prentsan eta hola lako, ez bai da bat, ez? E, e, elizak nahi zula bere fama obetu, edo bere horea, behezkuratu frantzian, gerla horren aitzakian, erakutsiz frantses onak zirela, Frantses eredukariak zirela, eta are gehiago e, laiko horiek baino soldado obeak disiplinatuagoak eta e, frantses nazionalistagoak zirela erakutsi naiz. Eta eh, laikoek eh, leporatzen zioten e, Elizare, Elizari eta Elizaren inguruko jendeari leporatzen zioten gerlaz baliatu nahi eta beren buruaren propaganda egiteko. Beraz, hor bazen, gatazka nio bat bazen, eh? Hala ere, geho, l'union sakre. Denak frantzian alde, hala hala ere geho. Bai, e, mila behatzen e, eh, gerra deklaratu zenean, eh, ezabatu ziren, e, edo bederen e, bazter batean utzi ziren, zatik eta horiek guztiak. E, batasun sakratua, l'union sakrertan zen hori, denek bat e, frantziaren alde, eta hor, ba giristino laikoak, ba nagusi eta sindikalistak, egan nahi dut hor, e, CGT sindikata bera, gerraren kontrazena e, bezpera arte kasik, e, eh, bon, sindikatak ere gerlaren alde jarri ziren Frantzia baitzen eh, alemanak Alemaniak eraso egin zion Frantziari, orain Frantziak bere burua defendatu behartzen eta hor bon, e, gerla eh, internazionala eta holako mugimendu internazionalista eta bat ziren, eh, Europako ezkerreko mugimenduak elkarturik eta denak bon, langileen klasearen alde e, bazen mugimendu bat, e, eta idurizue nazioen, nazioen gainetik zirela eskubide sozialak eta langileenak, baina bon, gerla hasi zenean, nazioak e, sozialari gaina hartu zion. Mhm bakoitza bere etxera eta elgarren kontra. Hori da, hori pasatu zen. Eta hiki eh, ikerketa paperetan eta hola ikus, eh, ze agertzen da hor ez dakiat eh, bo, ez berezik elizak, mena zer e, nola, nola nako mesuak egiten dira, nola nola harrotzen da jende hori gerla radioa aiteko eta... Bueno, astapeneko fasean, da, ba, gerla labuja izan entzela, eta bere ala irabaziko zutela hori uste zuten frantsesek, baina uste dut hori uste zuten alemanek ere. Eta orduan eh, jendea joan zen, e, pentsatuz, e, eh, erten den bezala la flejo fuzi esaera horren arira, e, ba, aire zaire irabaziko zutela gerla, e, bakantzetara joiten zirela. Ba, piskat, ez, jan, denbora hartan e, txetik joaitea eta treina hartzea eta frantzia ipajaldera joaitea, gaur egun e, joiten gira Atlantikoaren bestalderat e, eh, e, eh, edo e, asiaren bestalderat lasai e, ez da alako izi, e, Balentria handi bat, orduan, etxetik ateratzea beraz zen, abentura handi bat, orduan, bon, batetik, abentura, bidaia, eta gainera, bon, ikasik idut zen, jostetara joiten zirela, aleman horiek bereala e, igorriko zituztela entxearat. Beraz, horrek ikustu dut inkontzientzia horrek edo e, sortu zuela behar bada e, onarpen, eh, onarpen bat e, onarpen bat e, eh, iten zer, ger, zer zen gerla hori ordu arte gerlak ezpaitziren hain basak izan hain, hain bortitzak izan, bortitzak beti, baina e, industriala zen, e, gerla bai. hori, hori izan zen lehenbiziko gerla industriala, eta hori zer zen etzakien jendeak. Gero, badaga ez da baida bat, ala ere, ikerlarien artean e, bi tendentzia badira, e, ea gerla egin zuten, eta hori frantziako historilarien artean da ez da baida hori, ea gerla egin zuten onartu zutelakotz edo behartuak zirelakotz. Ea egin zuten gerla abertzaletasunez, frantziaren alde, kontzientzia horrekin, edo eh, ez e, zutelako auturik, ez baziren gerlara joeten, preso joeten ziren lakotzea. Bon, ez da bai da hori bada, ez da bai da hori bada, eta nik uste dut ez dela hain simple, ez da dena joan zirela, ba, ba gira gerlara biziki frantzesa girelako, ez, ba, ba, joan ziren batzuk inkontzientzia batekin, jakin gabe zer gertatuko zen, Sartua zitzaien ere berroita marrurtez eskolan armadan lehen errandutan bezala frantsesi zaitearen sentimenduri propaganda izan zen aleman hoiek, alemanak ziren jendeak ere, etzen eh, zibilizazio alemana orduan, aleman horien kontrako erra sartua zitzaien, frantzia maitara zitzaien, eta abar orduan orduan ba, bazen lan bat, propaganda lan batek gina zuen e, lan bat. Gero, e, behar bada horietzen aski, eta behar bazen ere e, alde represibo bat, eta bazen bakezaletasun bat, gerla intzin ere, bazen movimendu bakezale bat, eta orduan horren kontra ere, e, frantziak e, bazuen karnet bat, karnet B, e, detektatuak zituzten bakezale guziak, eta horbeldur ziren eh, desektoreak e, eh, izanen zirela anitz, baina azkenean etzen izan, espero zuten desektoreko pururik. Mhm. Hoik nun gehenik, eh, anarkista, mugimentu eta horietan etxe e, zenta, suposatzen jat, e, bai, mugimentu sozialak eta hoiko begistatuak zirela, erranduk bai. CGT azken demoal arte bakezale zela? Bai, anarkistak eta CGT eta bai, mm -hmm. ziren bereziki. Eta Euskal Herrian bazen e, mediku bat, elosu eh, medikua, e, ora ere bakezaleen e, e, lider bat zen. Baina ez dakit, e, zaila da jakiten zer dauen e, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara. Baitxut bi armak behintzat, nire nire diren adala hau eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu, aztu, azten duan adala pentsamendua. Eta nik nahi agun nuen uh, zinez kondatu nire gauza. Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handik eta mendik eraten duzu, eta musika e, berdin. Kasualidaden fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna. Larun batero, goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan errepika. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Itch a la mamma Itch a la mamma Es bata ez bata Nik nik nik Itch a mamma Papa Cucu la wrench uno hierre harre varjagen bon Odin, oaikaldin uh, eh, euskal egitik zunen gitzak pixkate. Eh? Hale, bai. Ikusi duik eben lan diustela. <laughs> eh? Ah, ez teka oso ben nula mintzatu behar den etxaiak eh. agin, lagunak etxai bilhakatuik, etxaiak lagun eta broia hotz. eta ikusten dugu, guai zer nahi egiten die, markaiet uh, erredie. Marka haiet uh, apespikia Donibane luitzuneko plazan erre diela. Egia? Suhoizia pu, <laughs> <laughs> eta ez ez dukentzen. Ez? Abo, ah mena, be, jauterietan, epaitudie. die. zanpantzar. Ah, eta gaitzutik, omen. Egia? Oe, oe. Zer egintik onhar publikoak eta hola? Ah, oe, zela, ez zela posible. Oe, euh, oe. Euh, ez dakit euh, untsa irakurri dudanez, mena, laizismoen e, legatze bat zela zea etzia gaitzituik duk eta nula daitzen da estatu batu eta soi, bet, lani beti ba, telefona badiagi, bai. beti, beti, beti, beti segirunik, ez eh? dakiat, arra daituko diat, bai. bai. Eta zea Donald Trump, Badak den, Trump hon indena. Ue, entzendiat hori eh, estatu batuetako, uh, eh, lehen dakari hau tagei den zahar bat ez? Oste gatza den, ena ze republikain hor uh, bus eta horien uh, hildua, bune eskuniago bano. Eta well, saintiak errandiok, uh, zin bat, zubien jaikitzeko ordez, etzelak izti bat. Eta aieteke hortai badik, ena eh, muru murru ez muru. nahi duk, murru. Gei, lesbiena, hil hortzia, ez dakatze, eta badakatze, murru ez harten nahi duk. Horein ez bat, aita saintien ohar ezeraiki behar badia. Mm -hmm, pite, vokazionea hau txegin Zer, apest izateko? Ba, eta ba, deja baduk bike haide bat, ha? <laughs> Bikario haide bat, ha? Eh? Ah, ba, de apai, hola, izkuzu haide hau, no? Baduk eh, empleguien uh, biapu, eh? Oe, eh? bon. Dena, dena. Hene bizarxu iadineko ekin eta apest bat eh, egin, uh, eh? Oe, nukek fida, Ni ere aurren katishimen izartia irekin, Ah, bueno, ez teatro lako, ez teatro lako, zera gustu seksualekin nahi batek alde hortaik, ez. Ez, ez, bon, nahi gehi nahi eh, tuk eh, geitiak eta... Eh. Normal, oso tradizionala nuni. Eh, bera, ma honik ere, klasikoa nuke, alde hortaik. Bon, ari... Bon, eta ordin? Bon, oik aldin... Noatia maiten gitaik, la gaman txile, ba, komentario eki. Ba, Uxu legatzenu Katalunia ez dakitzen dako, mena... Hala, ez dakit. Ordian, junen gitzak Kataluniata... Ana, baduk talde bat, eh, deitzen dena, deitzen dena, deitzen dena, mez, antzidut, haue, uh, ostia zantzidiat, zaude, puten, barkazak berdiat arratzaman. No bahua, no bahua. Bon, eh, Laurent zaikula dokumentazioen txerka, ez du dala muztuko pu, ez diat eh. muztuko loholu tziko den. Hoi, eh. daitzen zaik katalan hoi? Ordean, uh, talde bat duk, uh, laukat, laukote bat, in, inxa, inxa empro kuartet. Zenteko lako izan roli haitatu die. Be katalandarrak behitia, ah, bakizu diende berreziak dutzak hoike, eh? Ah, bai, eta behin erantziak izala eta izena haitatu zielaik eta intxa, intxa hola izutia, eta zentako intxa, eta bazitzea hinka galtu gola zen, toko intxa, intxa, eta jentzea bon, intxa la. Intxa la, eta bala. Bon, ordean, intxa empro kuartet deitzen da, uh, talde hoi uh, arrartzentik uh, empro folk sailean salkatu da, bon jazz, folk, euh, hola, eta improvizatzen die uh, musika, usin euh, musika instrumentala egiten die, mena ben azken diskan, euh, kind oftrad deitzen dena, ba, kumiat, kumitatu eh, bat, eh, Maritxel Jene deitzen dena, eta kantoe, eh, hoi entzunen dugun kantoia, entzunen dugu beraz, gestar bezala, eh, bo, die, dizu, eta bon, zinez goxua duzu entzuteko, ordean... Zer da, la isa? lau, <laughs> bai eta belbenda hau dela, bai, bai, bai, bai. laboratza eh? Bon, Odin eh, laukote bat duk, ordean bat duk uh, eh, Mark Figuerola gitarran, Arno Obiolz baterian, Joan Thomas kontrabasuan, eta trompetan bat duk Manu Sabate. Voilà. Eta ordean kantue hortan, uh, bon, eran berda Barcelona aldekoak diela, Hola, bon, euh, uh, zinez uh, musika entzuteko goxoa egiten die, eta hor, euh, hau uh, gene Maritxel Jene unen uh, bosaekin, zinez goxoa den, edo zinez goxoa den uh, kantoe bat duk? Elbeko kide. Bai, bai, eta... Bioiana edo elbeko guztik bezala, pentsaiat. Ba, ba, ba, untzak bat ditik, euh, gazna egiten dik. Eta... Petientiak ebatik hori, gazna egiten bade? haintzek eh, petenta bat, haintzek eh, ah, petenta bat, voilà, eta uh, gazna eta haintzetaz okupatzen ez delaik, ebe, voilà, e, gozatzen dizu. Intx, intxekin? Uh, intx? Taldia? Uh, jutoki, ebe, intx, intx, empro, intxa, intxa. Ah, intxa harri eta... Intxa harri eta, oh, Bon, intxa, intxala, eh? eh ez dakit, eh, sekatzen diat eh, zerbait euskeien erraiteko bena zaiz jiten. Hemen jente inteligente ez dukunzkeak jiten. Ez, e? Estatu batuetako ze batek eh, egindik, eh, bulego batek, hola, inteligentek ez di ez egiten bila. Ue, mena, gio ez hun, soberun, sobera intelligent izaitia ere. Bazen donean egarazin, zahar bat, ba, izentatzen aldiat hotxe. Eh, azken nian, eh, segurnuk neore espeita, espeita bere buiaz horroitzen eta berdin anitzek ez di ezagutue. Eh, bielde zian. Eta hau partikulazki inteligentazian eta bazazkin, ez dakit zon izkuntza, eh, eh, ba, berdin dozena bat izkuntza bazazkin. Mena, animaliko jakitatea bat zen gizonua, mena, alde hortan, biziki jakitatea bat mena, sail zonbaitetan, uh, sinez uh, atzeratua zen. Eman dezagun, asizian igerikan ikasten irutan hori eta urtetan. Oda, ni hori niz, ama dozena bat urte bai nintian, donianeko pisinan, hua agertu zian, bakik leheneko uh, pieza bakarreko maio otoiekin, urdin eta suio hor. marrak. Ola agertu zian, gaizua, irutan hori eta urtetan, asizian igerikan ikasten. Ta gio, mobiletaikin usui biltzen zian, Eta behin uh, uh, bidekutxe batian, uh, xuxen juiteko ordez behar zian eskuin hartu. Gelditu zian mobiletaekin, hartu zian Uh, artu behar zen direkzionia en bus unguatu zen mobileta eta <laughs> ezakien azken nien kurba hartzen eta euh, euh, ah, uh, mobileta behar den zentzilat eta gio xuxenka uh, bakarri xuxen xuxen euh, behin hola ikusin dian oda erraiteko xail eh, uh, batean berriz berdin zinez intelligent izan eniz bena beste zumaitetan nulkoa mm -hmm. Hik nun bermatzen duki inteligentzia? Bezakit, ni, uh, ni enuk ba, uh, eh, baita espada intelligent, mena denet, uh, pixkat. Mhm, mhm. Eta aski diat horrekin. Yeah, eh? yeah. Erten la chance. Voilà. Bon, ez tekat zertai gabiatu gen horta, mena... Na, ka, kasu, chantza, ez tuk beha jiten ere behar da, deitu. No, bat edo? E, ekari, ekari. Ciao, hola! Uh, voilà, provokatu behar da la chantza, ez tela beha jiten. Voilà. Eh, euh, Eta hinu la provokazale izan? Hordela, erozen zuen baitetan, bo, edo, be, eh, maze noiztenka, eh, provokazale izaitez. Bena bo, txinportaik, eh? Enfein. Boa, bo, tu pala. Hani eh, minbe aneko lakuentako, hani minbe ez tiato hostiak eta hoik, ni, ano, ez xoxote, ez tia maite hoi, eh? Ah, bon, bon, ni, euh, bon, pentsatzen, bon, meixiduk. Ah, <laughs> kantoila regiteko murrekin ginen? Intxala, intxa, intxa enpro kuartetek emanik entzunen dugu guai La preso de Leida kantoia hor eh, zati hortan beraz Maritxel Jenek hauntz uh, eh, asliak kantatuik. Untxa. repetir. escolta, petita i bonica, de dalt del mirador, l'ireta Canteu, canteu, bons presos, d'aquí us trau daré el perdón. eta Euskal Kultur Erakundeak Iparaldeko Euskal Antzerki Talde amatorren Deialdi bat zabaltzen dute Iparaldeko Antzerki Talde bat zarete Aurten proiektu bat Euskaraz muntatu nahi duzue Sorkuntza egiteko balintza egokietan eskaintzen dizkizuegu Amar bat eguneko sorkuntza egonaldia Luusoko Kultur Gelan Dilu laguntza Ondotik ikuskizunaren programazioa amekan Zuen proiektuak igortzeko Apililaren bosta arte duzue deialdi atsemanen duzue ekae.eus eta ameka.fr webgunetan. Tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Konsularen iesaldia. Mila bederatzireun da irurogeta marreko abendua zen. Burgoseko prozesua hastear, nazioarteko iritziaren atentzioa deitzeko, eta bosgarrenak, geratu ziren militante urriek ekintza ikusgarri bat egin behar zela deliberatu zuten. Enbaixadore bat baitzea. Gutxi bai, baina ez ziren nornae gizonaiek. Haien buruan, zegoen Eustakio Mendizabal txikia eta Joa Jose Etxabe handixe. Lehena, sasetaren urrena izendatu zuen telesforo monzonek. Bigarrena berriz, kontrabandista itxurako pirata bihurria zen, legez kanpoko aferak manejatzen artista. Hainbat urte geroago, hala kontatu zuen etxabek historia hau, esku bat poltzikoan eta bestea arbola batean pausatuta, irribarre erdi kokin batekin. Hiru aukera aurre ikusten genituen, bada espada. Lenda bizikoa jankia, bigarrena frantsesa eta hirugarrena alemana. Baina baiketa baino pare bat egun lehenago, arintasuna hoteleko patroiak deitu eta esaten dit. I etxabe, dirua sordidan txakur batek esan zidak, badakitela bilbon baiketa bat preparatzen ari aizela. Beraz, kasu, kontu zibiladi. Informazio horri eskerrak, komandoa etzen bilbora joan, Amerikarraren baitzera. Donostian bizi zen Alemaniarra baiet, baitu zuten. Eugen Bale konsula, alemana. Operazioa errezagoa baitzen eta mugatik gertuago baitzeuten horrela. Bere etxean atzeman genuen, segitu zuen etxabek. Tipoa, lepoan hartuta pasa genuen ibaia, eta doni bane loitzuneko zubira iristen ari ginela, ara non ikusten dugun jendarmeriaren kontrola auto batean txikia, ondarru eta etxabe. Hortzetaraino armatuta. Atzetik beste auto batean beste kide batzuk konsularekin. Etxabek dio. Segundu erdi batez zalantza egin ondotik azeleratu eta popatik hartzera bidali nuen kontrola. Besteak ziztu bizian nere atzetik segitu eta horrela libratu ginen poliziei erreakzionatzeko denborarik ere eman gabe. Konsularen baiketaren notiziak baster guztiak inarrosi zituen. Burgoseko epaik eta asteko bi egun baino ez ziren falta eta etak efektu kolpe handia joz azten zuen partida. Bitartean, etxabek eta txikiak Siberoko mugan dagoen montori herrian eskutatu zuten konsula. Adineko gizona zen jauna. Ordura arte, lasai asko bizi izan zen burges ohora garria. Kasik alemanez baino etzen mintzatzen. Ikustekoa izanen zen beraz, haren aurpegia, etxabe pirata agertu zitzaionean ganbaran, bere kokin itxurarekin. Beira kontsul jauna, esan zion. Nik badakit preso hororen bete beharra ies egitea dela. Baina, zuketanik, tratu bat egingo dugu zuk agintzen badidazu etzarela eskapatuko, nik agintzen dizut, egu berri egunerako libre utziko zaitu dela, eta ordura arte nahi duzun guztia izango duzula. Janaria, edaria, telebista, egunkariak, nahi duzuna. Kontsula noski izituta zegoen. Bai, bai, agintzen dizut, esan zuen, aurrean zuen bandoleroaz erabat fidatu gabe baina seguro libre utziko nauzula? Etxabek baietzen dizuen zuen buruarekin. Lasai, agintzen dizut. Konsularen zalantzak ez ziren usatzen ordea. Seguru, enauzue hilko, etxabe aspertu egin zen. Ez ez joder, ez zaitu gula hilko, ez zaitez izan pisua. Hala, jardinean bi palmondo euskal, etxe dotore batean sartu zuten konsula. Gambaran, telebista ipinizioten eta frantses eta espainol egunkariak ereman. Gainera, zerrialakoak zerbeza kaxe oso bat edaten zuen egunero, esaten zuen irriz etxabek konsularentzat bakantzak balira bezala. Garaian mugimendua handia zeugar herria zen Montori. Hiru urte lehenago, ereta herrian izigarrizko lurrikara gertatu zen Richterren eskalan 6,5 puntu izan zituena. Eta Montori ere, handi kurbil oso kaltetua gertatu zen amarretxetik sei deseginda. Herria berrera ikitzeko beraz, elkartasun handia jaso zuten inguruko eskualdeetatik. Iparralde osotik joandako bolondrezak baziren, arotzak, zurginak, igeltxeroak, iturginak, denak montoriarrei laguntzera. Bestalde, Jean Pitro, sindikalista ezaguna, etzen urrun bizi. Mendiko laborantza bizi berritzen lan eskerga egiten ari zen lider baserritarra zen Pitro, eta ark sortutako mugimenduak borroka giro bizian ezarria zuen Sibero osoa eta baita monturi ere. Inor gutxik pentsatuko zuen ordea, telebistan etengabe aipatzen zuten Alemaniako konsula, Espainiako Euskal Separatistek baituta zuten gizon importante ura, montorin bertan gordea zegoela. Harik eta egun barten, ies egitea lortu zuen arte. Gabonetan gertatu zen. Konsul zaharrak, afalondoan, erdilo ikusi zuen etako kidea ondoko ganberan, telebistarizo, eta bi aldiz pentsatu gabe, ahal bezala jantzi eta etxetik alde egin zuen. tan uhrentzen zaikun utri bandoka eskerrak guek ohizko kolaborazalei, Charles Bidegain, Eneko Bidegain, gain josu Martinez eta ahatzi gabe, laururen etxezegoen gu lakiitiia eskertzen dibilakoz, egiten daikun kanto ekarpen hoientako nikene aldetik hortan usten zutiet, beste behin bat arte, atiatia beti bezala erraiten, eta sustut, sustut betiko berkomendioa, ez nihula zeahatz, bena nihula zehahatz, zorion txu izatia, egin oztutxatzeko denboa hartzen dugu, zorion txu izatekoe, haren hartezagin, oaikuan bai atiatia!